بديع السماوات والارض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Yeye ndiye muumbaji wa mbingu na ardhi bila ruwaza. Itakuwaje awe na mwana naye hakuwa na mke? Naye ndiye aliyeumba kila kitu. Naye ni mwenye kujua kila kitu. Dhalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل Huyo ndiye Allah, Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wenu. Hapana Mungu ila yeye, muumba wa kila kitu. Basi muabuduni yeye tu, naye ni mtegemewa wa kila kitu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir macho hayamfikili bali yeye anayafikilia macho naye ni mjuzi mwenye habari qad ja'akum البصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ زمكويشا kukujieni hoja wazi kutoka kwa Mola wenu mlezi Basi anayeona ni kwa faida yake mwenyewe na anayepofuka basi ni hasara yake. Nami si mtunzaji wenu. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون Na namna hivyo tunazisarifu aya na wao wakwambie umesoma na ili tuyabainishe kwa watu wanaojua ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa hu wa a'rid 'anil mushrikin fuata uliofunuliwa kutoka kwa Mola wako mlezi Hapana Mungu ila yeye, na jitenge na washirikina. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل na lau Mwenyezi Mungu angelipenda wasingelishiriki na sisi hatukukufanya wewe uwe mtunzaji wao wala wewe si mlinzi juu yao wala tasubbu ladhina yad'una min duni llahi fayasubbu allaha adwan bighayri ilm كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون سوى msiwatukane hao wanaowaomba badala ya mwenyezi mungu wasijina wao wakamtukana Mwenyezi Mungu kwa jeuri bila kujua namna hivyo tumewapambia kila umma vitendo vyao kisha marejeo yao yatakuwa kwa Mola wao mlezi naye atawaambia waliokuwa wakiyatenda wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in jaat جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا Na waliapa kwa Mwenyezi Mungu kwa ukomo wa viapo vyao kuwa ikiwafika ishara wataiamini. Sema, ishara ziko kwa Mwenyezi Mungu na nyinyi hamjui kuwa zitapokuja hawatoamini. Wanuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah ونذرهم في طغيانهم يعمهون nasi twazigeuza nyoyo zao na macho yao kama walivyokuwa hawakuamini mara ya kwanza tunawaacha katika masi yao wakitangatanga الله أكبر الله أكبر لا Mwenyezi Mungu ambaye ameziumba mbingu na ardhi bila ya kuwa na kiigizo kilichotangulia, vipi awe na mwana kama wanavyodai hawa, na hali yeye hana mke, naye ndiye aliyeumba vitu vyote. Miongoni mwa vitu hivyo ni hao wanawafanya washirika wake, naye ni mjuzi wa kila kitu, na anawahisabia wasemayo na watendayo, na ni mwenye kuwalipa kwa kauli yao na vitendo vyao. Huyo aliyesifika kwa sifa ya ukamilifu ndiye Allah, Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wenu, ambaye muumba wa kila kitu vilivyokuweko na vitakavyokuwa. Basi ni yeye tu mwenye kustahiki kuabudiwa. Basi ni yeye na yeye peke yake ndiye mwenye kutawala kila kitu na kila jambo. Marejeo yote ni kwake tu. Macho hayamuoni dhati yake na yeye anajua undani wa macho na vinginevyo. Naye ni mjuzi, hakimpotei kitu, ni mwenye habari za kila kitu. Ewe nabii, waambie watu, zimekwisha kujieni kutoka kwa muumba wenu na mwenye kumiliki mambo yenu yote, hoja na maelezo wazi katika hii Qur'an. Hizo zinakuangazieni njia ya haki. Basi mwenye kunafiika kwazo, manufaa ni yake mwenyewe, na mwenye kujitenga nazo, basi amejidhuru mwenyewe wala mimi si mlinzi wenu bali mimi ni mjumbe ninakufikishieni nilivyotumwa kwenu na mfano wa uchambuzi kama huu wa pekee katika kuelezea dalili za maumbile ndivyo tunavyoeleza ishara zetu katika Qur'an kwa njia namna kwa namna na kwa mbalimbali mbali, ili kusimamisha hoja za kuwashinda hao wapingao. Kwa hivyo wao hawapati ila kuzua uongo. Wakakutuhumu kuwa haya umejifunza kwa watu, wala hayakutoka kwa mwenyezi mungu, nasi tunabainisha hayo ulioteremshiwa. Nayo ni haki isiyoathirika na kipenda chomoyo, kwa ajili ya watu ambao wanaoielewa haki na wanainyenyekea. Ewe nabii, fuata wahi uliokujia kutoka kwa mwenyezi mungu, mwenye kumiliki na kuendesha mambo yako. Hakika yeye peke yake ndiye Mungu anayestahiki kutiiwa na kunyenyekewa. Basi shikamana na utiifu wake wala usibali inadi za washirikina. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka wamwabudu yeye peke yake, angeliwalazimisha kwa nguvu na kwa uweza wake. Lakini yeye amewaachilia watumie khiari yao. Na sisi hatukukufanya wewe kuwa ni mwangalizi wao ukiwahisabia vitendo vyao Wala wewe hukulazimishwa kuwa usimamie kuwapangia na kuwatengenezea mambo yao. Enyi waumini, msiyatukane masanamu ya washirikina wanayoyaabudu baada ya Mwenyezi Mungu isije chuki yao kwa hayo ikawapelekea hasira ya kumtukana Mwenyezi Mungu kwa uadui na ujinga. Kama tulivyowapamba hawa kupenda masanamu yao, kila umma una amali yake kwa mujibu wa makdara yao. Na marejeo ya wote ni kwa Mwenyezi Mungu peke yake siku ya kiyama. Naye atawaeleza habari ya vitendo vyao na atawalipa kwavyo. Na washirikina waliapa ukomo wa viapo vyao. Kuwa ikiwajia ishara ya kuiona katika ishara walizozitaka, basi yakini hiyo itakuwa ni sababu ya kuamini kwao. Sema ewe nabii, ishara hizi ziko kwa Mwenyezi Mungu. Yeye peke yake ndiye mwenye madaraka juu yake hizo ishara. Mimi sina uweza wa hayo. Nyinyi waumini hamjui na yajua mimi. Hata zikiwajia ishara hizi hawataamini. Na nyinyi pia hamjui kuwa sisi tumezigeuza nyoyo zao zinapokuja ishara huzitafutia visababu na tafsiri na tunayageuza macho yao kwa mambo ya dhana na mawazo tu. Kwa hivyo baada ya kuja ishara hali yao inakuwa kama mwanzo nasi tunawawacha wakipotea katika dhulma yao na inadi yao.